Hvaljen budi gospodine moj po sestri vodi, ona je korisna i ponizna, draga i čista. Pa evo, volio bih u duhu naše svetog oca Franje ovim promišljanjem dati pohvalu stvoritelju zbog koristi, poniznosti, dragosti i čistoće vode koje u Sveti Franjo kao zaštitnik ekologije naziva svojom sestrom. Biblijsko tumačenje čovjekove odgovornosti za očuvanje vode. Voda je prema Bibliji uvijek nositeljica života. Ona je stvorenje koje je Bog stvorio i kojim on ravna. Zadržava je da ne preplavi zemlju. On daje da prodru izvori, i da pada kiša i tako se zemljom širi blagostanje donoseći radost u čovjekovom srcu. U prošlosti izvještava Biblija ljudi su bili svjesnije te životne važnosti vode. Prisjetimo se kroz napredak civilizacije, uz rijeke su građena naselja, vode su iz izvora i rijeka pili, tom su se vodom prali i pripremali obroke. Zbog naglog razvoja industrije i poljoprivrede u prošlom stoljeću onečišćeni su mnogi izvori i rijeke i jezera, a štetne su se tvari kroz svo spustile do podzemnih voda, pa tako da nas mnogi krajevi nemaju više vode za piće, iako imaju vode u izobilju. Prisjetimo se biblijske riječi imaju, a nemaju. Imaju oči, a ne vide, uši, a ne čuju. Imaju vodu u obilju, ali nije čista, jer je pomanjkanja čovjekove odgovornosti onečišćena. No koji je prema Bibliji stvoriteljem naum s vodom? Voda je biblijski učinak i znak Božjega blagoslova onima koji mu vjerno služe. Ako se pak čovjek iznevjeri, stvoritelj ga kažnjava čineći nebesa poput gvožđa, a zemlju poput tuča. Čitamo u knjizi ponovljenog zakona da bi čovjek shvatio i obratio se, kaže prorok Amos, Bog primjenjuje tu pedagošku metodu. Zato je suša učinak stvoriteljevoga odnosa prema bezbožnicima. Voda prema Bibliji nije samo životna moć. Vode mora svojom vječnom uzgibanošću dočaravaju jedan negativni demonski nemir. Naglo bujanje voda koje u vrijeme oluje odnosi zemlju i žive stvorove kako piše Job, simbolizira nesreću što se sprema da se iznenada za na čovjeka. Spletke što i protiv pravednika kuju njegovi neprijatelji, čitamo u psalmu 18. Svojim rovarenjem oni se upiru da povuku pravednika na samo dno ponora, pjevamo u psalmu 35. Stvoritelj zna zaštititi pravednika od tih razornih voda, ali isto tako može dopustiti da se oni preliju preko bezbožnika kao pravedna kazna za ponašanje suprotno prema ljubavi prema bližnjemu. Međutim, u stvoriteljevim rukama taj nemili Boži bić ne djeluje naslijepo. Potop puta svijet koji je bezbožan, ali štedi novu pravednika. Isto tako valovi crvenoga mora pošteđuju Boži narod, ali uništavaju narod mira. Prema tome, zaključujemo da zastrašujuće vode pred ostvarenjem konačnoga suda ognjem kut prođu, one za sobom ostavljaju novu zemlju, što nas podsjeća na osmo poglavlje knjige Postanka. Tema vode, srčbe, povezuje se s jednim drugim vidom, vidom blagotvorne, očistiteljske vode. Ona nije samo životna moć u tom svjetlu, već se njome i pere, njome se uklanjaju ljage. Kao sredstvo fizičke čistoće, voda je često i znamen moralne čistoće. Ruke se peru u znak da su nedužne i da nisu počinile zla, čitamo u Matejevom evanđelju. A grešnik koji napušta svoje grijehe te se obraća jest kao uprljani čovjek koji se pere. Isto tako, stvoritelj pere grešnika mu oprašta grijehe u psalmu kojega često molimo u korizmi 51. U novome zavezu Krist će uspostaviti novi način očišćenja. Prisjetimo se na kani, na svadbi u kani Galilejskoj, on to simbolički navješćuje pretvarajući vodu namijenjenu obrednim čišćenjima u vino koje znamenuje ili duha ili osloboditeljsku riječ koja čisti. Tema vode zauzima napokon važno mjesto u perspektivama obnove Božjega naroda. Pošto se saberu svi raspršeni, stvoritelj će u obilju izbiti očistiteljske vode koje će oprati čovjekovo srce i omogućiti mu da vjerno ispunjava sav zakon gospodnji, čitamo u knjizi proroka Ezekijela onda više neće biti prokletva, neće biti više suše, stvoritelj će dati na vrijeme kišu koja je jamstvo blagostanja, kako to tumači prorok Ezekijel u svojoj knjizi. Sjemenje će proklijati i osigurati obilje kruha, pašnjaci će biti bujni. Boži će narod biti odveden prema zapjenjenim izvorima, a glad i žeđ zauvijek će nestati, govori u viziji novosti prorok Jeremija. Evo ovo su bile eschatološke perspektive, one koje idu prema dovršenju svijeta i u njima voda obično poprima simboličku vrijednost. Čovjekov naime pogled ne zaustavlja se samo na materijalnim stvarnostima i sreća što je on nazire nije samo tjelesno blagostanje u području svjesnosti tijela. Voda što je Ezekijel vidi kako izvire iz hrama simbolizira životvornu moć stvoriteljevu koja će se izliti u mesijanska vremena i omogućiti da u punini u ljudskim srcima donese plod. Tako nam ukazuje i otvara veliku temu da je stvoritelj izvor života za čovjeka i daje mu snagu da se razraste u ljubavi i vjernosti. Daleko od tvoritelja i njegova nauma, čovjek je samo sušna i bezvodna zemlja, osuđena ili prepuštena smrti, kako pjevamo u psalmu 143. On stoga čezne za svojim stvoriteljem kao što košuta žudi za izvorom vode, psalam 42. No ako je stvoritelj njime on je kao vrt što u sebi ima izvor koji mu omogućuje da živi. Evo vidimo kako simbolika vode nalazi svoje puno značenje zapravo u kršanskome krštenju. Prisjetimo se da se prvotno voda kod krštenja upotrebljavala zbog svoje očistiteljske vrijednosti, a Ivan Krstitelj krsti u vodi radi obračenja koristeći upravo u tu svrhu vodu. Jordana koje je nekoć očistila namana od gube. A krštenjima za svoj učinak i očišćenje ne samo tijela, već duše, ili kako mi to kažemo, savjesti po tumačenju svetoga Petra apostola. Ono je kupelj koja nas pere od grijeha, primjenjujući na nas odkupiteljsku snagu krvi Kristove. Evo s ovim bi možda zaokružili taj jedan presjek, stari zavjet, Isusov govor, i sakramenti, osobito prvi sakramena, sakramena krštenja. Dakle, ovom temenom simbolizmu krstne vode Pavao doda još jedan naglasak, uranjanje i izranjanje novokrštenika, što simbolizira njegov ukop s Kristom i njegovo duhovno uskrsnuće. Sada bismo još samo malo naglasili temene crte biblijske objave o čovjekovoj odgovornosti za očuvanje vode. Danas je ekologija postala predmetom posebnog zanimanja, osobito u zapadnim zemljama, gdje je ravnoteža odnosa između čovjeka i njegove okoline vrlo ugrožena, čemu smo evo i mi svjedoci. Osobito crkva svojim vjernicima kroz pobudnice, daje poticaje da postanu svjesni potrebe preispitivanja nisu li skrivili odnosu na okolinu oko sebe, ne ponašaju li se prema okolini pljačkaški, kao što se općenito ljudi danas odnose prema prirodi, osobito u zemljama u kojima industrijski razvoj dosegao svoj vrhunac. Tako vjernici postaju danas svjesni da odnosu na ekološka pitanja moraju zauzeti jasan pozitivan stav. Potreba obraćenja, odnosa i ponašanja prema prirodi za vjernike od velike važnosti, ne samo zato što je čovjekovo čovječanstvo ugroženo onečišćenjem okoliša, nego jer nas na to obvezuje ispravno tumačenje objave, o stvorenoj prirodi. Zato vidite Sveti Franjo veliki primjer. Najprije kako je uspostavio jasan, djetinji odnos prema Bogu. Kako je uspostavio odnos prema ljudima, nastoje ljude pomiriti, čak i koji su bili drugih uvjerina, sjećate se iz njegovog životopisa, kako je pošao i sultanu i uspio je, i prema prirodi, kao daru i znaku iz kojega uvijek čitao ljubav Božiju, a daru iz kojega je crpio ono što je briga Božija da ima, ali da misli na one koji će doći poslije njega. Biblija ističe čovjekovu posebnost i njegovu nadmoć i gospodstvo nad svim stvorenim bićima oko njega, a ističe i to da čovjek nije apsolutni gospodar prirode, te ne smije ni u kojem pogledu zlorabiti niti pljačkati. Zato zapovjed Božja izrečena čovjeku, kako čitamo na prvoj stranici Svetoga pisma u knjizi Postanka, da si podredi sve stvoreno znači da se posluži stvorenom prirodom za uzdržavanje i olakšavanje svoga života, dakle hrana i ispomoć u radu. A čovjekova vlast nad prirodom je podređena stvoritelju. Ona je svrhovita osmišljena i obazriva. To je evo važno, ova tri izraza kako čitamo na prvim stranicama Svetoga pisma usvojiti. Dakle, svrhovita osmišljena i obazriva. Čovjek je po toj Bože zapojiti poznat da bude odgovoran, su stvoritelj Boži i suoblikovatelj prirode. Zato čovjeku nije dopušteno da se služi stvorenim bićima, kako bi mi rekli u žargonu, po miloj volji, zlorabeći, uništavajući, nego ih mora poštovati, cijeniti i oblikovati u dobrom smislu. Čovjekova vlast na pticama u zraku, nad ribama u moru, ograničena je zabranom koju Bog kaže jesti drveta u sredini raja. Čovjek se odnosu na stvorena bića mora ravnati ne samo po biološkim, nego i po moralnim zakonitostima, što je bitno, koje čovjek ne može nekažnjeno prekršiti. Zato je to jasno da se uvode zakoni koji, nažalost, moraju regulirati kada ne ide onako u jednoj spontanoj odgovornosti kako je to Bog stavio u naše biće. Treba dakle naglasiti da se prema biblijskoj objavi čovjekova nadmoć nad nižim stvorenim bićima ne smije pretvoriti u čovjekov prezir drugih bića. Čovjek je postavljen na zemlju, u edenski vrt da ga obrađuje i čuva. U odnosu na stvoreni svijet čovjek je kao odgovorni vrtlar koji čuva svoj vrt, obrađuje ga, štiti ga od svih ugrozitelja, nametnika i uništitelja. Evo vidjeli smo da Biblija potiče vjernike da žive u miru sa sobom, s bližnjima, s prirodom. Zato biblijska teologija stalno ističe čovjekovu svijest njegove solidarnosti drugim stvorenjima. I upravo je ta biblijska misao potranjivala i ekološku svijest kroz cijelu povijest, osobito danas. Ekološka zaokupljenost vjernika postaje baš zbog te naše odgovornosti još hitnija i dužnija, jer prema biblijskoj objavi stvorenje kao dijelo trojstvenoga Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Sve što je stvoreno dobro je i poželjno, jer je dijelo Božije po sinu u duhu svetom. U ostalom, prema Bibliji, Bog će po sinu u duhu svetome i nebo i zemlju preoblikovati i proslaviti tako da postanu novo nebo i nova zemlja. Hvala vam. Zahvaljujemo Zdravku koji nam lijepo razjasnio motivaciju našeg stava prema onom svemu stvorenom. Sad mi dopustite da u par riječi predstavim profesora Valerija Vrčeka, On je izvanredni profesor na katedri za organsku kemiju farmaceutskog biokemijskog fakulteta. Također je član i Državnog povjerenstva za natjecanje iz kemije, Hrvatskog kemijskog društva, Društva sveučilišnih nastavnika, Matice Hrvatske, Hrvatskog bioetičkog društva, Odbora za zaštitu Jadrana i Udruge za demokratsko društvo kao koordinator ekspertnog tima sudjeluju na projektu savjetovalište za e-brojeve. Prije nego što predam riječ, samo ću napomenuti, dakle, bit će nakon e, predavanja mogućnost da postaviti pitanja, pa evo, veselimo se i tom, toj raspravi. Zahvaljujem na prilici da govorim pred vama o nečemu što se u našoj javnosti baš ne čuje dovoljno i ne govori o tim problemima. Ovo ja predlažem da je nekakav materijalni dokaz koji opravdava ovaj teološka upozorenja koja ste čuli malo prije. Tako da zahvaljujem na prethodnom izlaganju, zahvaljujem na pozivu socijalne inicijative i dajte mi da prvo pokušam obraniti naslov ove teme kemijsko nasilje nad vodom. E, zašto nasilje? Nasilje je pojam odnosa prema nekomu ili nečemu. Doduše jedan patološki odnos. ali u ekologiji je odnos jedan temeljni pojam koji opisuje međuovisnosti u prirodi, u okolišu. Ti odnosi nisu linearni, nisu jednostavni, da pače u prirodi su odnosi tvore zapravo jednu složenu i nezgodnu mrežu. Pokazat ću kasnije jednim primjerom kad jedan lijek nepotrebno uđe u ciklus, kružni tok vode može stvoriti neželjene domino efekte, kaskade, kaos. E, o tome kasnije, da ne e, ugrožava samo prirodu, nego i, i društvo. Gdje ćete na koji način? E, odnos prema prirodi govori o našoj kulturi, o moralu i o identitetu. U kompendiju o socijalnom nauku crkve doslovno piše Odnos čovjeka sa svijetom sastavni je element ljudskog identiteta. E, ako bi se igrali onda riječima, ja govorim o nasilju kao odnosu prema prirodi, onda bi mi zapravo bili neka vrsta agresora. Doduše ima i onih koji bi bili branitelji, na primjer e, djelatnici ministarstva zaštite okoliša. Zaštita je isto odnos prema prirodi, ali ovo je samo malo digresija, odnosno možda čak i šal. Bio sam nedavno, zapravo prije tri dana, u Osijeku u okviru festivala znanosti, e, koji je također posvećen e, temi zemlja i naslov e, okruglog stola na kojem sam sudjelovao bio je o ljubavi i mržnji prema zemlji. Dakle, i tamo, neovisno o ovom predavanju, ljudi su prepoznali važnost odnosa kao temeljnog ekološkog pojma prema zemlji i mržnja i ljubav su također e, odnosni pojmovi. Dakle, e, ja sam se odlučio govoriti o kemijskom nasilju kao jednom specifičnom obliku e, poremećenog odnosa prema prirodi, zato što je to jedan dobar model i važan model koji opisuje odnos znanstveno-tehnološke civilizacije prema prirodi, prema stvorenom. Također je to dobar model za razumijevanje strukture i dinamike poremećenog odnosa prema prirodi. Konačno odabrao sam ga i zato jer čitam nešto o tome, pratim ga i istražujem u tom području neke stvari. I još konkretnije mogli bi ovo kemijsko nasilje nazvati farmaceutskim nasiljem zbog toga što me posebno e, e, zanimaju i što posebno pratim, a i što je gorući ekološki problem, problem, a to su lijekovi u okolišu. To je problem nepoznat u hrvatskoj javnosti, u, konkretno u okviru znanstvene zajednice dva se možda projekta bave tim stvarima, ali samo zato ne, ne možete ih e, prepoznati u javnosti. E, zakonom su te stvari potpuno neregulirane i ja ne govorim dakle o lijekovima koji su stari lijekovi, koji su otpad, što bi možda više sad zanimalo e, temu socijalnih socijalne inicijative na temu otpada. To je naravno isto svojevrsni problem. Ja govorim o onim lijekovima koji su u redovnoj svakodnevnoj terapiji, koji ulaze kroz e, naša usta u kružni tok vode. Dakle, ne one lijekove koje bacamo, jer ih ne trebamo ili ne znam zašto, nego one koje jedemo. E, uredno je izmjereno, posebno u Zapadnoj Europi i Americi, da su velik postotak podzemnih voda, otpadnih voda naravno, rijeka, jezera i mora, ali i pitkih voda e, kontaminirane lijekovima. Preko 150 prsta lijekova je već locirano i u, u tim vodama. Dakle, ja govorim o onim svakodnevnim, vrlo često nepotrebnim i pretjeranim e, konzumacijama lijekova za primjer, ja govorim o 15.000 tona antibiotika koje Amerikanci bacaju godišnje u vode. Govorim o, nedavno je bilo i jedan intervju u jutarnjem, veliki naslov, e, Hrvati godišnje konzumiraju 2 milijarde tableta, a autor tog intervjua, odnosno osoba tog intervjua je član Plive koja se nada da će dignuti proizvodnju na 6 milijardi tableta, taj čovjek ne zna o čemu govori. Ja ću vam sad sa tri konkretna problema, tri konkretna primjera pojasniti o što zapravo želim reći i koja je moja vrsta upozorenja. Prvo ću vam nešto reći o estrogenim hormonima, sintetskim hormonima koji su se pojavili tamo negdje 60. godina prošlog stoljeća. Da pače, pojavili su se kao simbol ženske emancipacije. Dakle, govorimo o kontracepcijskim pilulama koje se od onda do danas masovno koriste i koje se smatraju, dakle, konačnim oslobođenjem žena u pogledu vlasti nad vlastitom spolnošću i tijelom i znači cijelu priču. Ja o tome neću i neću govoriti o posljedicama koje su dugotrajne i kumulativne kao što je povećani broj i se raka dojke povezan s tim. Ja govorim o nečem drugom. Ta takozvana e, farmaceutska emancipacija žena e, vrlo je opasna za prirodu jer se ti sintetski hormoni, kontracept kontraceptivi e, kumulativno gomilaju u vodama i uredno su već izmjereni efekti na ribe i na mnoge druge e, životinje kao što su e, žabe ili čak nekakve vodene ptice. Dakle, o čemu se radi? To su sintetski hormoni, ženski hormoni, estrogeni. Oni, oni rade ono što rade. Dakle, u prirodi E, izazivaju hormonski kaos u smislu da mužjaci, na primjer riba, e, budu feminizirani. Dakle, jedna kemijska feminizacija e, mužjaka u prirodi, isto vrijedi i za žabe, u, u testisima se razvijaju, u testisima se razvijaju ovari, povećane broj raka testisa, pad broja spermija, Dakle, ajmo reći muška populacija svojom kemijskom feminizacijom plaća cijenu ženske emancipacije, možete se tako igrati tim pojmovima. Uglavnom radi se o ozbiljnom poremećaju gdje, je, eh, su mnoge eh, vrste životinja eh, steril, kemijski sterilizirane, zato što mužjaci postaju nešto kao ženke. Naravno, to, to imate sličan odgovor i u ljudskoj populaciji. Dakle, povećani broj raka testisa, povećan broj e, sterilnosti kod muškaraca, neplodnosti, imate problem e, na primjer sve analogno kao i kod e, životinja, ali imate problem recimo poremećaja spolne orijentacije, bilo da se radi o homoseksualnosti ili biseksualnosti. Dakle, e, takvi su e, poremećaji kod muške populacije epidemiološki već povezani sa e, povećanom koncentracijom sintetskih hormona u vodi koji konzumiramo. Drugi primjer je triklosan, jedna kemikalija koja se prilično često ubacuje u kozmetičke proizvode kao konzervans, odnosno on ima neka antibakterijska svojstva i pa nažalost mnogi naši proizvodi ga koriste potpuno, potpuno nepotrebno. Budući da postoje proizvodi, kozmetički proizvodi, deterđenti, sapuni, šamponi bilo što krene bez triklosana i sa triklosanom očigledno je da triklosan nije potrebno. No, prilično se masovno koristi, i on sam po sebi ne stvara tolke probleme osim što izaziva recimo otpornost bakterija prema drugim, na primjer, antibioticima, ali ono što se kod njega recimo događa, on kad završi u vodi e, i kad ga u, re, u rijeci rijec, e, sunčevo svjetlo, dolazi do nečega što mi zovemo fotoreakcija, on se pregrađuje u dioksin, Dioksin možemo opet povezati sa problemom otpada, čuli ste vjerojatno da u spalionicama kod spaljivanja e, otpada, e, u onim parama koje izlaze iz dimova, e, iz dimnjaka, često bude upravo ta nezgodna kemikalija dioksin. Dakle, jedna možda bezazgledna upotreba triklosana u kozmetici, ali masovna i nepotrebna, izaziva pojavu dioksina u vodi. O dioksinima neću govoriti previše, to su vrlo nezgodne kemikalije, izazivaju isto hormonski poremećaj kod ljudi, rak, e, prostate i da ne idem u, detalje. Dakle, hoću pokazati ovim primjerom kako se mogu stvari i zakomplicirati na vrlo jedan nepredvidljiv način, e, što ni sami znanstvenici nisu mogli znati kad su pustili recimo ciklosan u kružni tok vode. I konačno imam jedan primjer lijeka koji se zove diklofenak, može ga bolje poznati pod imenom Voltaren, masovno se koristi, a još se više i masovnije koristi u veterini i ima jedna priča koja je sad objavljena recimo u glasu koncila, pa je tamo možete u detalje provjeriti, dakle ja ću samo brz, brz žetak priče, o čemu se radi. Ehm, stoka koja se tretira voltarenom gomila u sebi tu taj lijek i kada ugiba, e, samo sam još trebao vas upozoriti, radi se dakle o indijskom podkontinentu, to je taj slučaj, poznati slučaj diklofenaka, odnosno voltrena u Indiji, Pakistanu i Nepalu. Tamo se dakle stoka nakon gibanja zbrinjava na neka mjesta mm, i koristi se zapravo jedna E, poznata situacija da supovi, strvinari, ptice, e, masovno sređuju taj problem e, stoke. Oni, oni dakle, kao lešinari obavljaju svoj posao, međutim, zajedno sa stokom u njima završava i, završavaju i tragovi tog terena. Što se dogodilo u roku par godina, kompletna populacija ptica, preko 60 milijuna ptica, supova, je uginulo upravo zbog toga što su obavljali prirodno svoj posao, ali gdje se u igru uključila i, kemikalija Voltaren. E, totalno je ovaj, e, eliminiran, 99, e, gotovo 99% supova je nestalo, valja ih na Cresu ima više nego u cijeloj, cijelom indijskom podkontinentu. E, no, to nije jedina posljedica kaskadni lanac ide dalje, što se dalje događa, budući da više nema lešinara koji prirodno rješavaju problem e, e, uginule stoke, e, raznožilo se, nakotilo se puno divljih pasa kao novih strvinara, to su klasični pomaci u prirodnoj ravnoteži, kad, kad kemijski uništite jednu populaciju, raste druga. Međutim, e, sad se povećao i kontakt divljih pasa sa ljudima i povećao se rizik e, razvoja pjesnoća. I to se naravno i dogodilo. Preko 50.000 ljudi što umrlo, što boljelo od pjesnoće. I to nije bilo sve. E, razmnožili su se i štakori kao e, posljedica toga što više nema supova i mnoge se sad zajednice i gradovi pripremaju za moguću epidemiju kuge. I to nije sve. Ima čak jedan bizaran, bizarna posljedica samo jedne, e, samo jedne odluke da se e, voltarenom bespotrebno e, tretira stoka, a to je da su mnoge religijske zajednice zovu se Parsi i oni, oni su zoroastrijanci, to je sad više detalj, to je religijska zajednica u Indiji, oni su koristili upravo prirodno ponašanje supova i u tornjeve tišine odlagali e, svoje pokojne. Dakle, to su bile otvorene takozvane nebeske grobnice. To je bio njihov religijski ritual, dio pokapanja, kao što mi ili pokapamo ili spaljujemo, tako oni odlažu e, tijela pokojnika u te nebeske grobnice i prepuštaju e, da supovi riješe taj problem kako treba. Međutim, sad nema više supova i e, oni su iskupili pravo na taj svoj religijski ritual. Dakle, htio sam time pokazati kako e, nasilnim ulaskom lijeka u, u vodeni ciklus ili, ili u okoliš e, možete izazvati pomake, neželjene posljedice koje čak prelaze granice prirode i ulaze u društvo. To su bila takve tri primjera e, koji čuli smo da je Isus pretvorio vodu u vino, a ovi su slučajevi kad se voda pomoću lijekova pretvara u farmaceutsku kaljužu, to je ono što može čovjek. Ali ovi primjeri nisu incidenti, oni su sustavni poremećaj, to je važno, jer e, budući da su sustavni, oni otkrivaju jednu pozadinu ovog problema E, to je dakle problem koji ima strukturu. Dakle, ovi primjeri su i općenito zagađenje voda lijekovima, primjeri su, indikator su, mjera su, pokazatelj su poremećenih vrijednosti i bolesnih stilova života. To je jednostavno ekološka cijena koju plaćamo, konkretno u slučaju lijekova, e, zbog patološkog odnosa prema patnji, prema bolesti, prema zdravlju, pa i prema smrti. To provjeriti, na primjer, ja ću sad i reklamirati knjigu Lidije Gajski, preveden, e, objavljena na hrvatskom jeziku prošle godine, lijekovi ili priča o obmani, e, tamo se piše da ja ne duljim. E, osim toga ona je nastavila misao Ivana Ilića koji tvrdi da medikalizacija društva znači da E, e, patnja nema smisao, smrt nema smisao i e, lijekovima se pokušava sve riješiti na nekakav instant način. U svakom slučaju radi se o jednoj pohlepi za zdravljem, kad govorimo o kozmetici i o pohlepi za ljepotom, kad govorimo o sanitarskim materijalima, o poklopi za čistoću Također, radi se o nasilju suvišnog, nepotrebnog. Radi se o nasilju luksuza. Meni je to žao zbog Hrvatske jer uvozimo milijarde dolara nepotrebnih kemikalija, potpuno nepotrebnih kemikalija, trujemo vlastitu vodu, a kad kemikalije uđu u vodu, pogotovo farmaceutske kemikalije, e, teško ih je saprati. Ne možete oprati vodu od farmaceutskih e, tragova zagađenja. Dakle, i svaka suvišna i nepotrebna e, stvar zapravo je indikator poklepe. Poklepa je tu ključna riječ. Mi rasipamo i vrijednosti koje imamo, ali i rasipamo budućnost drugim generacijama. E, Papu sam citirao u tom slučaju, on doslovno kaže dramatična prijetnja ekološkog sloma uči nas do koje su mjere poklepa i sebičnost, individualna i kolektivna, suprotne redu stvaranja, redu koju, kojeg karakterizira uzajamna međuovisnost. I da ću vam sad na kraju još jedan primjer da dokažem da se radi o nepotrebnim i suvišnim stvarima, konkretno o kemikalijama. Možda ovo zvuči nekima e, priča o suvišnim lijekovima čudna, ali budite sigurni da je istinita e, kad vidite porast broja i količine lijekova koje smo koristili prije 10 godina i danas, onda će vam, onda će, onda će biti jasno da je, da je e, u pozadini cijele priče i interes, i nečija lakomost i, i pohlepa konačno korisnika. E, Četvrti, dakle, primjer, acesulfan, to je jedan umjetni sintetski zaslađivač E950, on se koristi u mnogim prehrambenim proizvodima kao dodatak da, da podigne ovaj slatkoću proizvoda, a da nije šećer, a to je jednostavno zato što je danas na globusu zemljinom više pretilih ljudi nego, mrš, nego glavnih preko milijardu pretilih, i onda, su, uh, onda je znanost ponudila novu kemikaliju, a to je fam, dakle jedite slatko, ne budite pretili u tom smislu nešto. Uh, o čemu se radi? Konkretno radi se o primjeru istraživanja od ove godine u Švicarskoj, gdje su znanstvenici otkrili da su sve švicarske vode slatke. Što je logično, to je alpska zemlja, nema more, pa su sve vode slatkovodne nije tako. E, radi se o zaslađenim vodama. O zagađenim vodama, acesufamom, u naravno koncentracijama u kojima mi, mi to ne možete osjetiti jezikom, ali umjerni instrumenti to vrlo dobro vide. E, acesulfam je postao doslovno prema toj publikaciji marker e, urbanizacije, marker kontaminacije voda gdje god su zahvatili vodu, bilo da je to jezero, i to Alpsko, koje ja govorim o Alpskim jezerima, bilo su to e, podzemne vode, bilo da su to otpadne vode, pa čak i pitke vode, gdje god su zahvatili, uzorak je pokazivao, bio pozitivan na acesulfan. Dakle, Švicarska kao nekakav simbol ekološke zemlje ima acesulfamom kontaminirane vode, kasnije su to otkrili i Njemci, dakle ne radi se sad specifično o Švicarskoj, radi se o tome da su oni to prvi uočili i izmjerili. E, nikome ne može uvjeriti da je acesulfam potrebna kemikalija, ona je tipična, e, tipičan izmišljeni patent za e, nečiji profit. Osim toga to je štetna kemikalija za ljude, dakle u, još dok je konzumirate, a uskoro će biti i štetno za okoliš. Eto, e, to je bio taj četvrti zadnji primjer, ne bi više, ostajem prostor za pitanja, ali nekakva rješenja, ne, ne bi volio se davati rješenja jer ih možda i nemam, ali mislim da je prije nego što razmislimo kako promijeniti ove stvari, jer, se, e, je trend vrlo porazan, u to vas uvjeravam, e, čitajući publikacije u tom području, E, radi se o goročnom problemu koji, dakle, ponavljam, u Hrvatskoj još nije dovoljno uočen, ali e, prije bilo kakvog rješenja, dakle, mi moramo napraviti nekakvu dijagnozu, inventuru, nešto zbrojiti i nešto čuti kako bi možda mogli otkriti neka rješenja. E, jedno rješenje je svakako odbacivanje suvišnog. Rješenje ne može biti tehničko, ne možemo dakle oprati vodu, e, očigledno ako je sustavni problem mora se sustavno rješavati. Ja mislim da se e, mora promijeniti kultura e, pa i potrošnje i općenito kultura u kojoj živimo, kultura suvišnog. Dakle, a pa jedno što ćete dobiti odbacivanje suvišnog je svakako oslobodit ćete i vrijeme i otvoriti prostor za nove vrijednosti, za otkrivanje e, jednostavnosti, jer e, jednostavno je svakako suprotno od suvišnog i nepotrebnog. U kompendiju kojeg ponovo citiram socijalna nauka crkve piše teški ekološki problemi zahtijevaju stvarnu promjenu mentaliteta koji bi doveo do prihvaćanja novih životnih stilova. Dakle, strukturni problem zahtjeva strukturna rješenja. E, možda da otkrijemo vrijednosti i ljepotu granica, umjerenosti. E, danas se granica smatra nečim e, što sputava e, prostor i slobodu, međutim možda je upravo suprotno, možda, se, možda dodirajući granice počinjemo otkrivati neke stvari. Dakle, osjećaj za proporcionalnost, za skromnost, iako to nije popularna riječ, ali za javnost je proporcionalnost, ja mislim, dobra riječ, jednostavnost, umjerenost, E, mislim da su to nekakvi ekološki izazovi ovog tisućljeća, neki novi oblici, modeli e, ponašanja koje bi trebalo prepoznati i na kojima bi trebalo raditi. E, to je zapravo, evo ja sam čak na vrijeme ovaj, završio to svoje predavanje. Dajem vam prostor i vrijeme za pitanja koje ima i zahvaljujem na pažnju. Zahvaljujemo i mi profesoru Vrčeku. Kao što ste čuli, red je na vama. Ovaj, podignite ruku, ja ću doći mikrofonom do vas, imate priliku postaviti pitanje. bili dobri pa nam rekli par riječi o dvama europskim primjerima svijetu. Prvi je onaj program REACH, a drugo je europsko načelo opreza koje se suprostavlja drugom načelu, a to je da onaj koji optužuje za neku opasnost to mora dokazivati. moram priznati da je zbog mikrofonije, ja sam slabo, čuo sam da je pitanje glede REACH programa, ali drugo... A drugo je načelo opreza. Europsko načelo opreza kao velika promjena u dosadašnjem običaju, recimo, europljani ne žele uvoziti hormonsku govedinu američku i europljani kažu vi najprije koji stavljate na tržište dokažite nam da ta hormonska govedina nije štetna. Do sad je vladalo načelo da onaj koji za nešto optužuje mora dokazivati, govorilo se latinski, aktori inkubit probaciju. A europljani sad kažu prije nego što nam nešto date i ponudite, dokažite da to nije škodljivo. Da, ja zahvaljujem što ste me podsjetili na jedno vrlo važno načelo opreza. Ja ga volim nazvati europskim, jer, jer e, ono opisuje naš odnos i našu kulturu e, odnosa prema riziku e, Međutim, e, bojim se da nije i sama Europa u tome često dosljedna. Ovo je lijep primjer gdje e, govorite o hormonskoj govedini, to su, dakle, to je govedina natopljena hormonima, e, pa i ove antibiotike koje sam spomenuo u Americi, mnogi se koriste samo zato da bi životinje brže rasle, samo zato, dakle ne radi se o bolesnim životinjama. Dakle, hormonsku govedinu Europa odbija temeljem načela opreza i to je dobro, zato što su, e, zato što postoje preliminarna upozorenja da bi to moglo biti štetno za e, ljudsku prehranu i za, ljude, što je zvuči logično, i na temelju tih preliminarnih, a ne konačnih dokaza, e, uvedena je blokada uvoza takve govedine no, istovremeno e, ja sam pričao o hormonima e, kojima e, legalno i redovito i svakodnevno cujemo vodu. Ja sam uvijek za to da se načelom opreza pogotovo brane male, manje i male zemlje. Hrvatska bi trebala biti neka, ajmo tako reći, perjanica u, u provedbi i da se drži načela opreza, što opet nije slučaj. E, I sam program REACH koji ste spomenuli i koji se temelji na načelu opreza, a koji kaže da u buduće nijedna kemikalija, pogotovo ako se proizvodi u tonskim količinama, neće moći na tržište nakon, nakon opsežnih istraživanja i dokaza da se radi o sigurnoj ili manje štetnoj kemikaliji. To je, to je dobar znak i ne samo da je Europa krenula u takvom nekakvom smjeru e, razumnog odnosa prema riziku, nego da su se možda i ovaj, pojavili ljudi koji, e, uključujući i znanstvenike, koji ne misle samo o novim otkrićima, nego e, razmišljaju o vlastitoj odgovornosti nad onim što je znanost donijela kao, posebice kao kemikaliju društvu, u okoliš. Ima li još pitanja? Evo ima tu. E, koliko su čiste oborinske vode, s obzirom na taj proces prirodni isparavanja vode iz mora, jezera, te procese, koliko može utjecati na pročišćavanje vode, to ispravljeno. Da, kad sam spomenuo da su, da su lijekovi ponekad i zauvijek ušli u kružni tok vode, e, moram se možda malo ispraviti, dakle nisam mislio u onaj klasičan kružni tok vode, dakle podzemna voda rijeka, pa isparavanje, pa kiša, e, tako te kemikalije se ne vrte u tom smjeru nego u nekakvom horizontalnom smjeru. Dakle, e, lijek koji konzumirate E, lijek koji konzumirate, kasnije ga ispuštate e, kanalizacijom. E, kanalizacija ide kroz posebne sustave za obradu otpadnih voda. Lijekovi tu često pobjegnu kroz te filtere i kroz pitku vodu vam se vraćaju, ali ponekad ne vama nego vašem susjedu. Dakle, ako ste pili lijek protiv glavobolje ili ne znam čega, ili ako ste na hormonima, možete to uredno podijeliti sa svojim susjedom, e, slikovito rečeno. A ovo vaše pitanje, nemam podatke, dakle, e, e, ali ova priča se ne tiče oborinskih voda, ne vjerujem da, da, dakle, da lijekovi hlape pa se sa kišom spuštaju to. Ne znam da li to netko mjerio, ali čak i da je, ja nemam te podatke. Tako tu ne mogu odgovoriti. Evo jedno čisto laičko pitanje malog potrošača. Vaše osobno, ali stručno mišljenje, kakva je kvaliteta vode koja nam se nudi svakodnevno po dućanima u ovim bocama? Evo vaše čisto mišljenje. Koliko da vjerujemo toj vodi ili ovoj običnoj koju svakodnevno konzumiramo u Slavinu? To e, sam očekivao da će biti tako pitanje, to je to je sad, eh, pa nije rasak teme, ali to je, to je sad eh, iniciranje cijelo, cijelo večernjog razgovora. Eh, problem vodovodne vode je u prvom redu taj što je to klorirana voda. Nitko vas nije pitao da li vi želite piti kloriranu vodu ili ne. Dakle, ova najjeftinija voda je zapravo klorirana. Klor u reakciji sa organskim ostacima u vodi može izazvati niz nepredvidljivih reakcija. E, tu ću vam samo pokazati ekstreman primjer što se događa u bazenskoj vodi koja se masovno klorira i koja se čak osjeća na klor, ali to je u bazenu što osjećate nije klor nego trikloramin. Dakle, već e, e, reakcijski produkt, produkt reakcije klora sa organskim tvarima u bazenskoj vodi koje ima više dokazano je da upravo kloriranje bazenske vode i boravak u bazenskim prostorima izaziva posebice kod čestih plivača, redovitih plivača i učitelja plivanja, e, izaziva alergijske reakcije sve do astme. Zato što taj trikloramin e, prodire kroz plučnu ovenicu, navale proteini i tako nije vaš mehanizam. Dakle, postoje epidemiološke studije koje to povezuju ali to vam samo govori da nešto nije u redu sa kloriranjem. Nemojte sad uplašiti, toliko se klora ne troši za upitku vodu, e, vodovodnu vodu, ali e, e, i tu se mjere i, i upozoravaju znanstvenici na moguće probleme kloriranja vode. Konkretno, recimo nedavno sam bio u Mihenu, tamo se ne klorira voda, vodovoda, tamo se vrše druge vrste filtracija i postupaka, jedan se zove ozonoliza, nije sad važan taj detalj, važno je da je to puno bolje, ali puno skuplje. I to je što se tiče vodovodne vode, e, a ovo što se tiče flaširane vode, ja sam o tome dosta govorio u javnosti, e, e, ali da skratim priču, plastici nije mjesto u kuhinji i u prehrambenom lancu. Dakle, svaka plastika ima svoju priču, plastika ima sjajnih svojstava, recimo sjajni izolator za žice, pa čak su vam i od plastike napravljeni, na primjer, DVD diskovi i to, ali e, njih nemojte e, e, lizati jer su od polikarbonatne plastike i tako dalje i tako dalje. Dakle, plastici nije mjesto u prehrambenom lancu, u kuhinji i tu je osnovni problem vode u pet ambalaži, posebice sad kako stiže ljeto, kada sunce i zagrijavanje samo ubrzavaju migraciju nezgodnih kemikalija iz ambalaže u vodu. Tako da eh, i u jednom i drugom slučaju smo eh, a pred vlastitim izborom što je bolje. Eh, neka rješenja postoje, ali, ali su zaboravljena. Staklo, sa staklom živimo tisućama godina, ali smo ga zaboravili koristiti na ispravan način imamo vremena još dva, tri pitanja, možda. Molim vas, možete reći nešto o korelaciji e, između nastojanja oko zdrave prehrane? O čemu? E, odnosu e, nastojanja između zdrave prehrane i smanjene potrošnje lijekova. Primjerice, poznato je ako smanjimo unos soli, da ćemo regulirati tlak i time izbjeći korištenje lijekova za snišnje za sniženje tlaka. E, dakle, da li na tom području e, se može kroz preventivu učiniti više kako bi se izbjeglo e, nepotrebno korištenje lijekova? Hvala. Pa, ovim ste primjerom sami odgovorili na pitanje, tako da nemam ja šta dodati. Stvarno, bi s tim pobili izvan teme, ali lijekovi nisu dakle samo nasilje nad okolišem, oni su fundamentalno nasilje nad zdravljem, budite sigurni u to. E, pazite, ja ne govorim o situacijama kad vam lijek može spasiti život, da ne bi, da ne bi ovaj netko pomislio da sam e, a priori potpuno protiv lijeka, e, ali ono što danas farmaceutska industrija radi nije briga za zdravlje, već za, za profit, budite u to uvjereni. Ali za takve stvari imate sasvim dovoljnu literaturu, jednom sam spomenuo, pa ko ne vjeruje nek provjeri. slobodno se javite. Očekujem jedno pitanje iz struke. Pa evo, ovaj, e, ja bih prvo htjela pohvaliti vaš, vaš rad, izlaganje. Ja sam i sam farmaceut i mogu reći da me dosta ovaj, <laughs> potreslo biti. E, htjela sam reći koliko ni mislim da ni vješnici ni farmaceuti nisu toliko um, svjesni možda samog problema ili je li to pitanje nezainteresiranosti ili bilo čega ne znam, ali zanima me u biti uh, da li ste s ovom temom izašli pred liječničko uh, društvo, farmaceutsko društvo i koliko u biti uh, ima prostora za to, koliko smo otvoreni za to. I mislite li e, da bi se moglo nešto barem krenuti rješavati e, edukacijom možda, osvješćivanjem e, medicinskog osoblja? Pa ja ću vam reći odmah. Nisam to htio govoriti u samom izlaganju. Postoji, naravno, u znanosti, u znanstvenoj zajednici i već neka moguća rješenja i odgovori i zdrava upozorenja i zdravi pristupi nešto što se zove zelena farmacija to je dakle e, sko, nedavno skovan termin gdje e, znanstvenici razmišljaju e, kako dizajnirati lijek koji će biti ne samo dobar za odgovor organizma, nego i za koji će imati bolju ekološku sudbinu u, u, okolišu. Dakle, zelena farmacija je jedan, jedan vrsta, ali tehničkog odgovora. Bojim se da neće ona moći riješiti problem koji je strukturalan, sustavan i kulturološki. Ne možete istim sredstvima s kojima ste izazvali problem, istim sredstvima i rješavati taj problem. To, to se meni tako čini, ali zelena farmacija pokazuje da, da u krugovima i liječnika i farmaceuta e, postoje ljudi koji razmišljaju o tome i koji rade na nekakvom e, rješenju. Zahvaljujemo na pitanje, još imate priliku. zanima me prije koliko vremena su znanstvenici uočili problem nasilja nad vodom i koliko je e, njihov e, odgovor uspio doći do običnog čovjeka kroz medije i preko država i institucija. Konkretno za farmaceutsko nasilje nad vodom ili e, što sam ga nazvao kemijskim, to se zna točno go, godina gotovo, dakle to su 90. E, 91. godina kad su e, objavljene prve publikacije koje su upozorile da su lijekovi došli, da se tu uvodi i da stvaraju probleme. Dakle, ja točno znam o kojim, to nije ni važno o kojim se autorima radi, o kojim publikacijama. Dakle, to je priča koja traje već, e, sad već 20 godina. A općenito kemijsko nasilje nad vodom kad je započelo, sigurno puno ranije, Vjerojatno kad je e, priroda reducirana na geometriju, a to su još tamo 17. stoljeće, kad je priroda reducirana na geometriju, kad je čovjek e, reduciran na stroj i kad počinje, kad počinje ovaj modern napredak e, znanosti koji je dobar sve dok nije, dok, sve dok nije pokretač takvog napretka pohlepa. Drugi dio sam uh, <clears throat> zaboravio koliko je odgovor znanstvenika i ta saznanja koliko su uspjela doći do običnog čovjeka kroz medije, institucije ili preko države u ovih 20 godina. Znači. Pa to sam otprilike rekao. Ja u, konkretno recimo za Hrvatsku što je najvažnije, ovo, ovo uopće nije tema koja je zakonski regulirana. Dakle, nadležne institucije nisu dužne provjeravati e, zagađenost pitke vode lijekovima ili njihovim metabolitima. Sasvim dovoljno, tako? Pa evo, možda baš da se nadovežem na to vaše. E, mi imamo Zavod za zaštitu zdravlja. Recimo u prehrani i u kozmetici postoje takozvane pozitivne i negativne liste. Pa me interesira zapravo koliko često se te liste revidiraju i da li uopće uzimaju ta nova saznanja u obzir. To pitanje zapravo je e, e, treba uputiti e, europskim krovnim agencijama, jer što se tiče naših zakona i propisa, oni se u zadnje vrijeme sve više usklađuju sa europskim i zapravo se prepisuju. E, tako ako, ako Europa reagira na neke stvari i probleme ekološke recimo ili u prehrani svejedno, onda mi nećemo napraviti ovaj, ništa dok oni ne promijene zakon to, to budite uvjereni. E, mi se da dakle, cijelo vrijeme usklađujemo s njima, a, u a Europa ima isti problem e, kako implementirati e, nova znanstvena otkrića, saznanja, upozorenja u zakon. To je, to velika tema. To je velika tema. Zakone koje danas imamo, evropske, nisu zakoni koji, koji garantiraju vama zdravlje. To su zakoni koji su kompromis između industrije, politike i znanosti i dobro je kad idu u smjeru e, zaštite javnog zdravlja, ali kažem vam, dozvoljena koncentracija nekog zagađivala u hrani ili u vodi, e, dakle ona koja je službeno blagoslovljena, to nije koncentracija koja vama garantira sretan i zdrav život. To su, e, to su dogovori i, to su, i, podložne su promjenama i u vremenu i u načinu provođenja tog zakona, kažem, ovise dijelom i o znanstvenim otkrićima. Ali to je stvarno velika tema. Evo zaista još samo jedno pitanje ćemo pustiti.